sin ti. Soy un fantasma por las calles sin tu amor. Con el gabán cubro mi pena, mi dolor. Y en la llovizna de este invierno está su adiós. You ain't got no wins in mi casa. You ain't no wins mi casa. You ain't no wins in mi casa. ¿Qué pasa? Este barrio nos parió por cesárea, innecesaria guerra que no cesaría de medallo parias. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras. Aquí todo se dispara. Las casas se abrazan cuando dormimos, tan estrechas que todos soñamos lo mismo. Desde temprano martilla el vecino. Territorio bautizado por colonos, habitado por campesinos. Mi primer caseto se lo robé al come gatos por ser de Aranjuez. Casi me mata en Santa Cruz un santo. Es un monstruo hoy nada cambia, lo combato desde adentro. Tanto amor me puede matar, sí, sí. Tengo espejos de soldados como Nipsey. El fuerte sobrevive, priscos miles. Somos la sangre nueva que solo se derrama en grafitis. Entre amores y atracos, llueve y hace calor. Podés oler mi como el vapor que sale este asfalto estado mental Me da y me quita, me quita y me da mi fafa. Paredes decoradas con grafitis del zen Lomas empinadas que se asoman, en a ver Corriendo en picada la muerte va pasa, Cables de luz con guayos colgados y alguno que sus sueños le apagaron. Vidas de contrabando. Barrio bajo, gente altanera. La calle no es para todos, te recomiendo la cera. La Virgen de la B nos deja jurar en vano. Las estatuas no creen en los humanos, deje quieto a sano, respete la vieja escuela. Si pisan esta escala de valores se resbalan Espérame, despierta porque voy a volver Yo sé que me extrañas en la esquina donde te amé Huele a rima, huele a ron, problemas brandido me Crecen espinas en cada jardín en donde oriné Solares sin paneles, aquí el que no tiene alias Es porque no lo quiere nadie Esclavos del éxito arruinando mercaderes Apoye la economía del barrio, no se duerman los laureles es el barrio de la A la Z. Moriremos con las Timberland puestas. Estado mental, me da y me quita, me quita y me da mi fafa. Paredes decoradas con grafitis del zen, lomas empinadas que se asoman, vengan a ver. Corriendo en picada, la muerte va en una de té. No hay parada, moriré pintando a los perros Amén. You, you, ain't got no wins en mi casa. You, ain't got no wins mi casa. casa, este pasa, pa, pa, pasa.